เมื่อ เมื่อเสร็จจาก 12 ลักษณะนี้ แล้วเราเราในการที่จะดูลักษณะแต่ละอย่าง โดยทั่วทั้งกายเนี่ยเราควรจะ ละไม่ก็คือข้ามส่วนศีรษะไปให้ดูแต่เฉพาะจากช่วงไหลลงมา โดยที่ดูแต่ละอย่าง อย่างเช่นลักษณะผลักก็ดูดูแต่ละอย่างตั้งแต่ส่วนไหลลงมาจนถึงทั้งตัวยกเว้นศีรษะดูแต่ลักษณะผลัก as a whole ก็คือ ดูดูทั่วทั้งตัวดูเฉพาะลักษณะผลัก ดูไปทีละหนึ่งลักษณะก็คือดูลักษณะผลักไปก่อนแล้วค่อยดูลักษณะแข็งทำอย่างนี้ไปทีละหนึ่งลักษณะจนครบ12 ลักษณะ so if you can easily discern in in this way as a whole in a glance or each characteristic your discernment become quicker ถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะทำได้ดังนี้ก็คือว่ากำหนดรู้ทีละหนึ่งลักษณะทั่วทั่วทั้งกายทีละหนึ่งลักษณะแล้วในอันดับต่อไปจะทำให้ท่านสามารถที่จะกำหนดรู้ลักษณะเหล่านี้ได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะ If you can do as a whole in a glance clearly and quickly it is the time to change the order taught by the Buddha ต่อเมื่อท่านสามารถที่จะ รับรู้แต่ละลักษณะได้ ทั่วทั้งกายทีละลักษณะได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เป็นเวลาที่ท่านควรจะเปลี่ยนลำดับของการกำหนดรู้สภาวะลักษณะของธาตุให้เป็นไปตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ so Buddha taught earth element, water element, fire element, and wind element. This is the order taught by the Buddha. ซึ่งลำดับที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนธาตุสี่ไว้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมค่ะ so so at that time you need to change the order so for the, for about the hardness for about the earth element they are Uh, hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness. So in this order you need to do. What about the water element? Flowing cohesion. What about the fire element? Heat and cold. What about the wind element? Supporting and pushing. You need to change this order. ค่ะต่อไปเราเราต้องเปลี่ยนลำดับของการ ของการรับรู้ลักษณะมาเป็นลำดับที่พระบรมศาสดาตรัสสอนก็คือธาตุดินก็คือ แข็งหยาบหนักนุ่มเรียบเบาธาตุน้ำก็คือไหลเกาะกลุ่มธาตุไฟก็คือ ร้อนเย็นธาตุลมก็คือค้ำจุนค้ำจุนและผลัก so when you after changing the order taught by the Buddha. So you need to d e s c e n d as clearly as you can throughout the body for each characteristic. เมื่อท่านได้เปลี่ยนลำดับของการกำหนดรู้มาเป็นลำดับที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนแล้ว ท่านก็จะต้องกำหนดรู้ไปทีละลักษณะตามลำดับของพระบรมศาสดา จนทั่วร่างแล้วก็ให้ชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ค่ะ So if you can do well, finally you experience, you will experience your, your body disappear. Just the block of four elements remain. ซึ่งเมื่อท่านทำได้ตามนี้เป็นอย่างดีแล้ว ในที่สุด ร่างนี้ร่างของท่านก็จะหายไป จะไม่ปรากฏกับท่าน แต่จะปรากฏแต่เพียงเป็นก้อนของธาตุ Because of this reason, in the Majjhima commentary, it is said, d a d u so pachawakato panasa satta sanya andradayati. So it removed the perception of beings at that time. ในอัตถกถาของมัชฌิมานิกายได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นวิธีที่จะละ สัตตสัญญาก็คือความความสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์บุคคล so the time if you descend continuously each characteristics one after another a n d t a l you can descend three rounds in a minute ท่านจะต้องกำหนดรู้12 ลักษณะเนี้ย ตามลำดับที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอน ให้เร็วมากจนเร็วจนกระทั่งท่านสามารถที่จะทำได้ 12 ลักษณะเนี่ยสามรอบในเวลาเพียงหนึ่งนาทีค่ะพระบรมศาสดาไม่ได้บอกไว้ว่า จะต้องทำ three rounds a minute it is according to our teaching experience ขอบคุณค่ะ เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ we need to do until then at that time your body will emit light from gradually from gray white until it become bright หากว่าท่านสามารถที่จะกำหนดรู้12ลักษณะได้รวดเร็วมากคือ3รอบใน1นาทีทำได้ติดต่อต่อเนื่องแล้ว ก้อนก้อนธาตุนั้นก็จะเริ่มเปล่งแสงโดยเริ่มแรกจะเปล่งจากเป็นแสงสีเทา และจะขาวขึ้นขาวขึ้นแล้วก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นค่ะ If you can maintain discerning four elements in that block of bright light for one hour you attain excess concentration และหากท่านสามารถที่จะกำหนดดู ธาตุสี่ในก้อนแสงที่ก้อนแสงที่สว่างนั้นได้ติดต่อต่อเนื่องกันนานหนึ่งชั่วโมง ก็เป็นอันว่าท่านได้บรรลุถึงอุปจารสมาธิค่ะ At that time you have three ways to go your meditation practice one ในเวลานั้นเมื่อถึงเวลานั้น ท่านจะมีทางหนทางสามทางที่จะสามารถปฏิบัติได้ค่ะเขาบอกว่าฟังแล้วทำฌานง่ายกว่า so as I as I do all of you difficulty or huh? it is difficult or easy depends on your barami I would I would ตามที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วว่าจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับบารมีของท่านค่ะ I will give one of the meditator's practice as an example. She was from Korea, so she was a Mahayana bhikkhuni. Initially, she started mindfulness of breathing meditation for two months. She encountered difficulty. Even to maintain focusing for 10 minutes is very difficult for her. ท่านได้เล่าประสบการณ์ของนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นมหายานะภิกขุณีชาวเกาหลี ซึ่งในตอนแรกเริ่มเธอได้ปฏิบัติอานาปานาสติ แม้ว่าจะใช้เวลาถึงสองเดือนก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากมากสำหรับเธอในการที่จะกำหนดลมให้ได้ติดต่อต่อเนื่องนานถึง 10นาทีนี่ยากมากค่ะ Because of this reason, after noticing and listening all her report, I decided to teach her four elements meditation. จากการที่พระอาจารย์ได้สังเกตการปฏิบัติของเธอ แล้วก็ได้ได้ได้วิเคราะห์ดูค่ะ ดังนั้นพระอาจารย์จึงได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนให้เธอ อารมณ์กรรมฐานคืออนาปานสติมาเป็นจตุธาตุค่ะ so when I taught her four elements meditation within a week she could break down her body into very tiny small particles very quick very easy for her ปรากฏว่าเมื่อท่านได้สอนจตุธาตุแก่เธอ เธอสามารถที่จะกำหนด ได้สิบสองลักษณะนี้ได้สำเร็จจนกระทั่งบรรลุอุปจารสมาธิแล้วก็แตกออกเป็นรูปกลาบได้ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอทำได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากค่ะ Because of this reason whether it is difficult whether it is easy just by listening you cannot understand listening is very difficult task sometimes just by listening we think oh this is difficult ดังนั้นการที่จะกล่าวว่ายากหรือง่ายเพียงแค่การฟังแล้วคิดว่ายาก มันก็ไม่ไม่เสมอไปค่ะ Because of this reason Buddha said My teaching is not for thinker just by reasoning cannot it is beyond reasoning